31 skirsnis Sen Justas 1767-1794 vienas įžymiausių pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos veikėjų, artimas Robespiero bičiulis ir vienmintis, žymus Montanijarų partijos teoretikas, nuveikė didžiulį organizacinį darbą kariuomenėje. Po Termidoro devintosios kontrrevoliucinio perversmo – buvo giliotinuotas drauge su Robespieru. Aristogitonas ir Harmodijus, šeštojo amžiaus prieš mūsų erą pabaiga, atėnų jaunolį aristokratai užmušė Hiparchą, Tirono Hipijaus brolį ir už tai nubausti mirtimi. Hiparchą bičiuliai nužudė šventis metu, į kurią nuėjo paslėpę kalavijus mirtų puokštėse – Ateniečiai gerbi harmodijų ir aristogitoną kaip patriotus tironžudžius – ir jų atminimui statė statulas. Nuorodos pabaiga. Rimtas jis būdavo ir linksmumo valandomis. Jis droviai nuleisdavo akis prieš visą, kas nebuvo respublika. Kietas kaip marmuras laisvės įsimylėjėlis. Jo kalba dvelkė rūščių įkvėpimų ir skambėjo kaip himnas. Jam buvo būdinga netikėtai skleisti sparnus. Mėginimas užmėgsti su jo meilis intrigėlė neišvengiamai būtų sužlugęs – Jei kokia nors grizetė iš kambrė aikštės ar Saint-Jean de Bove gatvės palaikiusi ištrūkus iš koležo moksleivių ir susižavėjusi šią pažo išvaizdą, jo ilgomis auksinėmis blakstienomis, jo žydromis akimis, vėjyje šviluojančiomis garbanomis, raudonais kruostais, neliesnomis lūpomis, nuostabiais dantimis, visa šią jaunystės aušra būtų įsimaniusi pamėginti, kaip Anžola rasa paveiktų jos grožio kerai – Jo nustebęs ir rūstų žvilgsnis taiga būtų atvėręs prieš ją prarąją ir pamokęs ją skirti rūstų Ezekielio kerubiną nuo galantiškojo Bomarše kerubino. Šalia Anžo Raso, atstovaujančio revoliucijos logikai, Kombeferas atstovavo jos filosofijai. Tarp revoliucijos logikos ir jos filosofijos yra tas skirtumas, kad logika gali nuvesti į karą, o filosofija tik į taiką. Kombeferas papildė ir koregavo Anžel Rasą. Įžiūrėjo viską ne iš tokių aukštų pozicijų, bet užtat laisviau. Jis norėjo auklėti protus plačių bendrųjų idėjų dvasia. Jis sakydavo, revoliucija reikalinga, bet nemažiau reikalinga ir civilizacija. Ir aplinkui statų kalną jam atsiverdavo begalinis žydras horizontas. Štai kodėl Kombefero pažiūros visuomet pasižymėjo tam tikrų prieinamumu ir praktiškumu – jei revoliucijos vadas būtų kombeferas, būtų laisviau alsuoti negu vadovaujant Anžol Rasui. Anžol Rasas trokšdamas ją vykdyti rėmėsi dieviškąją teisę, o kombeferas natūraliaja. Pirmasis buvo Robespiero pasiekėjas, antrasis Kondorse šalininkas. Kombeferas daugiau negu Anžorasas gyveno paprastų žmonių gyvenimą. Jeigu tiems jaunuoliams būtų buvę lemta patekti istorijan, Tai vienas būtų palikęs teisuolio, o antras išminčiaus atminimą. Anžel rasas buvo vyriškesnis, kombefera žmogiškesnis, homo ir vir, žmogus ir vyras, lotiniškai. Čia iš esmės glūdėjo jų charakterių skirtumo niuansas. Kombefero švelnumas, kaip ir Anželraso griežtumas, buvo sielos tyrumo padarinys – Jis mėgo žodį pilietis, bet jam labiau patiko žodį žmogus. Jis būtų mielai vadinę žmogų hombre, kaip ispanai. Jis skaitė viską, lankė teatrus, viešas paskaitas, klausėsi Arago aiškinimo apie šviesos polarizacijos reiškinius, žavėjosi Žofroasent Ilero pranešimu apie išvidinės miego arterijos ir išorinės miego arterijos dvigubą funkciją, viena jų maitinanti veido, antroji smegenis – Jis sekė visą gyvenimą, žengė koją į koją su mokslu, gretindavo sen Simoną su furie, šifruodavo hieroglifus, radęs ir perlaužęs akmenėlį, mėgdavo pasampraudauti apie geologiją, galėdavo iš atminties nupiešti šilką verpio drugį, rasdavo prancūzų kalbos klaidas, akademijos žodynė, studijavo, Piuji Segiura ir Deleza nieko netvirtino, net stebuklų buvimo, nieko neneigė net vaiduoklių, sklaidydavo monitero komplektus svajodavo. E, nuoroda Arago 1786-1853 garsus prancūzų fizikas. Nuorodos pabaiga. Jis tvirtino, jog ateitis pradinės mokyklos mokytojo rankose ir gyvai domėjosi auklėjimo klausimais. Jis reikalavo, kad visuomenė nenuilstamai stengtųsi kelti savo intelektualinį ir moralinį lygį – paversti mokslą visiems prieinama vertybė, skleisti kilnes idėjas, ugdyti jaunuomenės dvasę, bet bijojo, kad sunku šių laikų dėstymo metodai skurdžios vešpataujančios literatūrinės pažiūros, pripažįstančios tik du ar tris vadinamus klasikinius amžius, tironiškas valdinių pedantų dogmatizmas, scholastikos prietarai rutina – nepaverstų galų gale mūsų koležų bukapročių daigynais. Jis buvo mokslininkas, puristas, visur kur tikslus, visapusiškai apsišvietęs, nepaprastai darbštus ir draugė linkęs, kaip sakydavo jo bičiuliai, į neįvykdomas svajones. Jis tikėjo bet kurią fantaziją, ir geležinkeliais, ir skausmo pašalinimu chirurginiam operacijom, ir galimybę gauti atvaizdą naudojantis kamerą obskurą ir elektriniu telegrafu ir valdomų orlaivių. Beje, jį nelabai gazino tvirtovės, kurių visur prie žmonių giminę pristatė prietarai despotizmas ir klaidingi įsitikinimai. Jis buvo iš tų žmonių, kurie mano, kad mokslas galų gale turi pakeisti esamą dalykų tvarką. Andžel Rasas buvo vadas, kombeferas vadovas. Su vienu gera būtų buveiti draugiai į kovą, o su kitu leistis į kelionę. Tai visai nereiškia, kad kombeferas būtų nesugebėjęs kovoti. Ne, jis visada buvo pasiruošęs mūrų stoti prieš kliūtis – duoti stiprų ir aistringą atkirtį, bet jam labiau patiko mokyti tiesos, leisti pozityvius įstatymus ir tai pamažu auklėti žmoniją, kad ji būtų verta savo likimo. Jeigu jis būtų galėjęs pasirinkti tarp dviejų šviesų, tai veikiau būtų palinkęs į pažinimo spindulius, negu į sukilimo ugnį. Be abejo ir gaisras gali apšviesti, bet kodėlgi nepalaukti saulės tekėjimo? Vulkanas šviečia, bet ryto aušra šviečia dar skaidriau – Galimas daiktas kombeferui grožio baltumas buvo mielesnis už prakilnumo purpurą. Šviesa aptraukta dūmų, progresas perkamas smurtų, negalėjo visiškai patenkinti šio švelnios ir gilios sielos. Staigus liaudės perėjimas į tiesą 1793 metų pakartojimas gazdino jį. Tačiau kombeferui dar mažiau buvo priimtina stagnacija. Jis jautė jos puvimą ir mirtį – Iš esmės, imant jam geriau patiko kunkuliuojančio vandens putos, o ne pelkės miasmos, srautas, o ne kloka, niagaros krioklys, o ne Monfokono ežeras. Vienu žodžiu jis nepripažino nei trypčiojimo vietoje, nei skubos. Maištingi kombefero draugai, ritiriškai įsimylėję absoliutą, dievino didžius revoliucinius žygius ir kvietė į juos, o jis linko į progresą – Tikrai progresą, gal kiek šaltoka, bet užtat tyra, kiek pedantiška, bet nepriekaištinga, lėta, bet užtai pastovų. Kombeferas būtų atsiklaupęs ir sudėtomis rankomis meldėsis, kad žmonijos ateitis būtų skaisti ir kad niekas nedrumstų didžiulis ir taurios tautų evoliucijos. Gėris turi būti nesuteptas, nuolat kartuodavo jis. Iš tikrųjų, jeigu revoliucijos didingumas yra žiūrėti netitraukiant žvilgsnio į akinamai spindinti idealą, verštis į jį progriausmus ir žaibus, degintis į ugnį rankas, steptis jas krauju, tai progreso grožis yra likti be jokios dėmės. Vašingtonas atstovaujas progresui ir Dantonas įkūnės revoliuciją, vienas nuo antro skiriasi tiek, kiek angelas su gulbės sparnais, skiriasi nuo angelo su erelio sparnais. Žanas Proveras buvo dar švelnesnis negu kombeferas. Pagautas taigios fantazijos susipinusios su rimtu ir giliu polėkiu, kuris sukėlė jam girtiną susidomėjimą vidurinių amžių studijomis, Proveras pasivadino Ženu. Žanas Proveras amžinai būdavo įsimylėjęs. Augino podukose gėlės, grojo fleitą, rašė eilėraščius, mylėjo liaudį, gailėjosi moterų, verkė dėl vaikų likimo – vienodai tikėjo ir ateitimi, ir dievu, ir smerkė revoliuciją už tai, kad dėl jos kalties krito viena karališkoji galva – Andre Šenje galva. Nuoroda Andre Šenje 1762-1794 prancūzų poetas, lyrikas ir publicistas, giljotinuotas už tarimus santykius su monarchistais – Romantikai sukūrė šiandie kultą, laikydami jį revoliucijos auka, laisvės dainium. Nuorodos pabaiga. Jo balsas paprastai būdavo švelnus, bet staiga darydavosi griežtas. Jis buvo toks apsišvietęs, jokį galėjai laikyti mokslininkų ir beveik orientalistu. Jo būdingiausiai ypatybė buvo gerumas. Ir todėl šitai suprantama kiekvienam, kuris žinojo, koks artimas yra gerumas dėdingumui, Poezijoje jam labiausiai imponuodavo grandioziškumas. Jis mokėjo italų, lotynų, graikų ir hebrajų kalbas, kuriomis naudojosi tik tam, kad galėtų skaityti keturis poetus – Dante, Juvenalį, Eschilą ir Izaiją. Iš prancūzų autorių jis Kornelį vertino labiau už Rasiną, o Agripa de Obinje labiau už Kornelį. Nuoroda – Agripa de Obinyje 1552-1630 prancūzų rašytojas humanistas kovojęs hugenotų pusėje ir parašęs liepsningą satyrinę poemą Tragiški posmai 1606 metais, nukreipta prieš katolicizmą. Nuorodos pabaiga. Jis mėgdavo klidinėti po laukus apaugusius laukinėmis avižomis ir rūgė gėlėmis – ir dangaus debesėlį jį beveik tiek pat domindavo, kaip ir gyvenimo įvykiai. Jo protas buvo lyg dvi pusis, viena pusė nukreiptas į žmonės, o antra į dievą. Jis studijuodavo arba kontempliuodavo. Keuras dienas gvildeno socialinės problemas, gilindamas į darbo užmokesčio kapitalo, kredito, santokos, religijos, minties laisvės, meilės laisvės, auklėjimo, baudžiamosios sistemos skurdo – asociacijų nuosavybės, gamybos bei paskirstimo klausimus, mėgino įspėti visuomenės apačių myslę, metančią šešėlį visam žmonių skrusdėlynui, o vakarai stebėdavo dangaus šviesilus, tas milžiniškas būtybės. Kaip ir Anžoarasas, jis buvo turtingų tėvų vienatinis sunus. Jis kalbėdavo visuomet tyliai, eidavo palenkęs galvą ir nuleidęs akis – Nejaukiai šypsodavosi, prastai rengėsi, atrodė nevikrus, rausdavo dėl niekų, buvo labai drovus ir labai narsus. Feji buvo darbininkas, vėduoklininkas, visiškas našlaitis, sunkiai uždirbas tris frankus per dieną ir puoselėjęs vienų vieną mintį išlaisvinti pasaulį. Beje, turėjus dar vieną rūpestį – lavintis. Jo kalba tai irgi reiškia tapti laisvam. Niekieno nepadedamas jis išmoko skaityti ir rašyti. Visas savo žinias jis įgyjo pats vienas, be kitų pagalbos. Feji buvo kilnio širdies žmogus, pasiruošęs plačiai skėsti pasaulį savo glėbį. Šis našlaitis įsūnijo visas tautas. Neturėdamas motinos, visas savo mintis jis nukreipė į tėvynę. Jis norėjo, kad pasaulyje nebūtų ne vieno žmogaus be tėvynės. Su giliu išvalgumu, kaip žmogus išėjęs iš liaudės, į savo paties protus suvokė tai, ką mes dabar vadiname tautų susipratimo idėja. Istorija jis specialiai studijavo tam, kad jo piktinimasis būtų pagrystas pilnų dalyko pažinimu. Šiame jaunų utopistų ratelėje, kuriame visi daugiausia domėjosi Prancūzija, jis vienas atstovavo užsienio kraštų interesams. Jo specialybė buvo Graikija, Lenkija, Vengrija, Rumunija ir Italija. Kur reikia ir kur nereikia, jis atkakliai be paliovos apie jas kalbėdavo, jausdamasis turistam teisę. Turkija užėmė Kretą ir Tesaliją, Rusija Varšuvą, Austrija Veneciją. Visi šie smurto aktai jį be galo erzino. Bet ypač jam kėlė pasipiktinimą negirdėtas apiplėšimas įvykdytas 1772 metais – Nuoširdus pasipiktinimas yra geriausiai iškalbingumo rūšis, kaip tik šis iškalbingumas ir buvo jam būdingas. Jis nuolat minėjo 1772 metus tą gėdingą datą, tą taurę ir drąsą tautą, kuriai taip išdavikiškai buvo išplėšta nepriklausomybė, tą bendrą trejeto nusikaltimą, tos baisius pastus tapusius prototipu ir pavyzdžių visiems baisiems sutriuškinimams – kuriuos nuo to laiko turėjo patirti daugelis kilnių tautų praradusių per tai egzistencijos teisę. Visų šio laikinių pasikeisinimų į valstybės nepriklausomybę pradžia – Lenkijos padalymas. Lenkijos padalymas – teorema, o viso šių laikų politinės piktadarybės – jos išvados. Beveik per visą pastarą šimtmetį nebuvo tokio despoto, tokio išdaviko – kuris nebūtų pripažinęs, paliudyję savo parašų patvirtinęs, parafavęs Lenkijos padalymo nevarietur, nekintamumo latiniškai. Naujausių laikų išdavyščių sąraše to išdavystė yra pirmoje vietoje. Vienos kongresas susipažino su šiuo nusikaltimu prieš padarydamas savąjį. 1772 metai trimituoja signalą, kad auka sučiupta – 1815 metai dalyjasi grobį. Toks paprastai būdavo feji kalbų turinys. Šis vargšas darbininkas pasiėmė teisingumo gynėjo vaidmenį, kuris suteikė jam didingumo. Juk iš tikrųjų teisėje glūdi nemirtingas pradas. Varšuva negali priklausyti carams, kaip Venecija negali priklausyti kaizeriams. Karalių pastangos nueis vėjais, jie tik praras savo garbę. Nugramzdinta tai į dugną šalis anksčiau ar vėliau vėl išplaukia ir pasirodo paviršyje. Graikija vėl tampa Graikija, Italija vėl tampa Italija. Teisės protestas prieš smurto aktus niekomet nenutyla. Ištisos tautos pagrobimo net leidžia senatis. Tokios stambios apgavystės neturi ateities. Nuardyti žymę galima nuo nosinės, bet ne nuo tautos. Kurfeirakas turėjo tėvą, kurį visi vadino ponų de Kurfeiraku. Tarpe daugelio kitų klaidingų įsitikinimų, kuriuos restauracijos epochos buržuazija buvo susidariusi apie aristokratiškumą ir kilmingumą, yra ir tikėjimas dalelyte D. Ši dalelytė, kaip žinoma, nič nieko nereiškia. Tačiau Minervos laikų buržuazija taip aukštai vertino šią vargšę D – jog tarėsi turinti jos atsisakyti. Nuoroda. Minerva, tiksliau prancūziškoje Minerva, populiarus restauracijos laikai savaitinis žurnalas, kurio redaktorių tarpe buvo Benjaminas Konstantas. Nuorodos pabaiga. Ponas de Šovelenas ėmė vadintis ponu Šovelenu, ponas de Komartenas ponu Komartenu, ponas de Konstanas de Rebekas Benžamenu Konstanu, ponas de Lafayetas ponu Lafayetu. Kur feirakas, nenorėdamas nuo kitų atsilikti, taipgi vadinosi tik kur feiraku. Mes beveik galėtume daugiau nieko nei nepasakoti apie kur feiraką, o tik tai nurodyti, žiūrėkite, tolamiesą. Kur feirakas iš tikrųjų buvo sklidinas to jaunystės įkarščio, kurį galima būtų pavadinti dvasios gaivumu. Vėliau jis dingsta kaip kačiuko grakštumas – Ir mūsų žavi būtybė, jei jį dvikoji, galų galia virsta buržuą, o jei keturkoji, katinu. Tokia sielos struktūra studentų aplinkoje įsilaiko per kartų kartas. Pereina į senojo šaukimo jaunuomenį, į naujo šaukimo jaunuomenę, perdodama iš rankų į rankas kvazi kursorės, kaip lenktyniautojai, lotyniškai, beveik visiškai nesikeisdama – Štai kodėl, kaip mes jau nurodėme, kiekvienas, kuris 1828 metais būtų klausęsis Kurfeirako, būtų tarėsis girdys 1817 metų Tolomjesą. Tik Kurfeirakas buvo doras vaikinas. Nepaisant viso išorinio jų charakterių panašumo, tarp jo ir Tolomjeso buvo didelis skirtumas. Žmogiškoje esmė vieno ir antro buvo visiškai kita. Tolomjese glūdėjo prokuroras – kur feirake slypėjo riteris. Jeigu Anžorasas buvo vadas, o Kombeferas vadovas, tai Kurfeirakas buvo traukos centras. Kiti duodavo daugiau šviesos, jis duodavo daugiau šilumos. Jis turėjo tikrai būtiną centriniai figūrai savybę, atvirą nuo širdų charakterį. Baurelis buvo dalyvavęs kruvinose riaušyse – 1822 m. brželio dienomis per jaunojo Lalemano laidotuvės. Baurelis buvo gero būdo vyrukas išgarsėjęs blogų elgesių šaunus, veltkleidys, išlaidūnas, bet ir dosnus, plepus, bet ir iškalbus, drasus, bet ir akipliša. Gerutis kokių retą. Liemenes jis dėvėjo pačių nekukliausių spalvų, o įsitikinimus turėjo visų raudoniausius – Buvo plataus masto triukšmadarys, kitaip tariant, aistringai mėgo peštinės, bet dar labiau maištą, o labiausiai už viską revoliuciją. Visuomet pasiruošęs daužyti stiklus, paskui lupti iš grindinio akmenys, o po to nuversti vyriausybę ir pažiūrėti, kas iš to išeis. Studentavo 11 metus. Jis buvo truputį uostės jurisprudencijos, bet jos nestudijavo. Jo devizas buvo niekomet nebūti advokatu, o herbas – naktinis staliukas su įkišta į jį keturkampe teisėjo kepuraitė. Kiekvieną kartą, kai jam tekdavo praeiti proteisys mokyklos pastatą, tas būdavo nedažnai, jis užsisegiodavo redingotą, nes paltas tais laikais dar nebuvo išrastas, ir griebdavosi įvairių higieniškų atsargumo priemonių. Apie mokyklos pastato portalą įsakydavo, koks gražus senukas, o apie dekaną poną Delvenkurą, koks monumentas. Paskaitos, kurias jis lankydavo, jam duodavo siužetų dainuškoms, o profesoriai, kurių klausydavosi, jam būdavo objektas karikatūroms. Nieko neveikdamas jis išvaistydavo gana stambę sumą, kurią gaudavo išlaikymui, gal apie 3000 frankų. Jo tėvai buvo valstiečiai ir jam pavyko jiems įkvėpti pagarbą sūnui. Jis apie juos sakydavo, jie kaimiečiai, o ne miestiečiai, todėl ir protingi. Baurelis žmogus už gaidus nebuvo prisirišęs prie kurios nors kavinės, bet lankydavo jų daugelį. Kiti įsigydavo įpročių, jisai jų neturėjo, jis slampinėdavo. Palinkimas bastytis yra būdingas kiekvienam žmogui, slampinėti paryžiečio savybė. Tačiau iš esmės jis buvo išvalgesnis ir maslesnis negu atrodė. Jis tarsi siejo abecėlės bičiulius su kai kuriom kitom dar ne visai išiškėjusiom grupim, kurios turėjo galutinai susiformuoti vėliau. Šioje jaunų galvų konklavoje buvo vienas plika galvis. Markizas de Varė, Liudviko 18 pakeltas į kunigaikščius už tai, kad padėjo karaliui įlipti į nuomojamą į kabrioletą tą dieną, kai jis emigravo. Pasakodavo, kad 1814 metais grįžtančiam į Prancūziją karaliui vos išlipus emigrantą kalė uoste. Kažkoks žmogus įteikė prašymą. Ko jūs prašote, paklausė karalius. Pašto biuro – jūsų didybė. Kuo jūsų vardu? Le Eglis. Karalius susiraukė, bet pažvelgęs į parašą prašymę, pamatė, kad pavardė rašoma ne Le Eglis, o Leglis. Le Eglis, Le Egli, prancūziškai erelis. Erelis buvo imperijos emblema. Ši visai nebonapartiška rašyba sujaudino karalių ir įsėmė šipsotis. Jūsų didybę, kalbėjo toliau prašytojas, mano protėvis buvo šunininkas, pravardė Legelis. Iš tos pravardės ir kilusi mano pavardė. Tikrai sakant, aš vadinosi Legelis, sutrumpintai Leglis, o iškraipytai Leeglis. Išgirdęs tai karalius nustojo šipsojasis. Vėliau jis vis dėlto davė tam žmogui pašto biurą, mo miestelėje, tyčia ar per neapsižiūrėjimą. Plikasis ratelio narys buvo to Leeglio ar Leglio sunus – ir pasirašinėjo Leglis iš Mo. Jo draugai, kad būtų trumpiau, jį vadino Bosue. Nuoroda erelių iš Mo buvo pramintas Bosue, vėliau paskirtas Mo vyskupu. Iš čia ir kalambūras. Nuorodos pabaiga. Bosue buvo linksmas, bet nelaimingas vaikinas. Jis turėjo specialybę būti nerykeliu, tačiau jis iš visko juokdavosi. 25 metų jis buvo jau plikas. Jo tėvui vargais negalais pavyko įsigyti namuką ir žemės, o sūnus įsivėlėsi kažkokią spekulaciją, pasiskubino prakišti tą sklypą ir tą namuką. Liko be jokių lėšų. Jis buvo ir mokytas, ir protingas, bet jam niekas nesisekė, niekas jam nepavykdavo, viskas pasirodydavo apgaulį. Ką tik jis mėgindavo daryti, viskas užgriūdavo ant jo paties. Jeigu kapodavo malkas, tai būtinai susižeisdavo pirštą. Jeigu susibičiuliaudavo su kokia moterimi, tai netrukus apsižiūrėdavo, kad jau turi ir bičiulį. Neganda jo tykodavo kiekviename žingsnėje, bet jis nenusimindavo, jis sakydavo, nuo visų stogų ant mano galvos čerpės krinta. Kadangi nesėkmės jam būdavo įprastas dalykas, tai jis ramiai ir nesistebėdamas sutikdavo likimo smūgius ir šaipydavosi iš jo išdaigų kaip žmogus, kuris supranta jokus. Pinigų jis neturėdavo, bet užtat geros nuotaikos jam būdavo pilnos kišenės. Jam dažnai pasitaikydavo netekti paskutinio sų, bet juoko atsarga jam niekad neįsekdavo. Kai jį užklubdavo nelaimė, jis ją bičiuliškai pasveikindavo kaip seną pažįstamą, katastrofams plekšnodavo per petį. Tai buvo susigyvenęs su pikta lemtimi, kad ją vadindavo mažybiniu vardu ir sakydavo sveikas, gyvas, vargelį. Likimo persekiojimai jį padarė išradingą, jis buvo labai sumanus. Pinigų niekomet neturėdavo, bet vis dėlto gebėdavo, jeigu jam ateidavo noras daryti beprotiškas išlaidas. Vieną gražią naktį vakarieniaudama su kažkokia pliuške, jis pravalgė net šimtą frankų. Tatai jį įkvėpė orgijos įkarštį ištarti šios atmintinų žodžius. Penkių luidorų mergelę, nutrauk man batus. Posėjai neskubėdamas varėsi į advokato profesiją, jis studijavo juridinius mokslus, panašiai kaip Baorelis. Nuolatinio būto Bosijai neturėjo, o dažnai būdavo visai be pastogės. Gyvendavo čia pas vieną, čia pas kitą, dažniausiai pas Žolį. Žolį studijavo mediciną. Jis buvo dviejais metais jaunesnis už Bosijai. Žolį buvo tikras tariamasis ligonis, tik tai jaunas. Iš medicinos mokslo jam buvo tokia nauda, kad ne tiek pasidarė gydytojų, kiek pats virto ligonių. Būdamas 23 metų, jis tarėsi sargas įvairiausiomis lygomis ir ištisas diena žiūrėdavosi veidrodį į savo liežuvį. Jis tvirtino, kad žmogus gali įsimagnetinti kaip magnetinį rodiklį ir savo kambaryje lovą pasistatydavo galvų galių į pietus, o kojų galių į žiemius, kad žemės kamulio magnetinės rovės netrikdytų jo kraujo apytakos. Audrų metu iščiupinėdavosi pulsą, bet vis dėlto jis buvo linksmiausias už visus – Tokios atrodytų nesuderinamos savybės kaip jaunystė ir beveik manijakiškas įtarumas, glebumas ir džiaugsmingumas jame puikiai derinosi sudarydamas tą ekscentrišką, bet malonę būtybę, kurią jo draugai išradingi lakių sąskambių kuriejai vadindavo žauli. Žiūrėk, kad nenukristum ant tų savo keturių L, sakydavo jam Žanas Pruveras. Prancūziškai priebalsis L tariamas L, lygiai kaip žodis L, sparnas. Iš čia kalambūras. Nenuskrisk ant savo keturių L, atseit ant savo keturių sparnų. Žolį turėjo paprotį lasdos bumbulų trintis nosės galiuką, o tai yra išvalgaus proto ženklas. Visus šiuos jaunus vyrus tokius skirtingus jungi bendras tikėjimas progresu. Ir jie šiaip ar taip tikrai buvo verti pagarbos. Visi jie buvo tikri prancūzų revoliucijos sūnus. Pats lengvabūdiškiausias iš jų surimtėdavo tardama šią datą – 89 metai. Jų tėvai galėjo būti praeitie ir net dabartyje – felijanai, rojalistai, doktrinieriai – tai buvo nesvarbu. Nuoroda. Felijanai – pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos laikų politinė grupuotė – 1791 metų monarchinis konstitucijos šalininkai Jakobinų priešai. Pavadinimas kilęs iš buvusio Felijanų ordino vienolyno, kurio patalpose jie posėdžiaudavo. Doktrinieriai, nusaikėjai, monarchistai. Nuorodos pabaiga. Jiems jaunuomeniai visiškai nerūpėjo ta painiava, kuri buvo prieš juos. Jų gyslose tekėjo griniausias kilnių principų kraujas – Jie nesviruodami ir nedvėjodami išpažino nepaperkamos teisės ir nepalaužiamos pareigos religiją. Suorganizavę pašvestųjų brolyje, jie slapčiomis ėmė ruoštis įgyvendinti savo idealus. Tarp šių aistringo širdies ir tvirtų įsitikinimų žmonių buvo ir vienas skeptikas. Kaip jis pateko į jų tarpą, jis atsirado kaip antauga. Šis skeptikas vadinosi Granteras ir paprastai pasirašinėdavo rebusų didžiaja R. Didžioji R, prancūziškai tariama Grand R. Granteras buvo žmogus, kuris saugojosi ką nors tikėti. Beje, jis buvo vienas iš tų studentų, kurie per savo studijų laiką Paryžiuje daugiausiai išmoko. Jis žinojo, kad geriausia kava Lambleno kavinėje, o geriausias biliardas Voltero kavinėje, kad ermitaže, meno bulvare, skaniausiai sklindžiai ir maloniausios merginos – pas tetulę Sagė puikūs kepti viščiukai, prie kiuneto užkardo patiekiama nuostabi matrosiškai pagaminta žuvis, o prie komba užkardo galima gauti neblogo balto vinelio. Žodžiu, jis žinojo visas geras vieteles. Be to buvo subtilus peilių kovos taisyklių žinovas ir prityręs fektuotojas. Mokėjo šokti keletą šokių. Be viso to sugebėdavo gerai išgerti. Jis buvo baisiai negražus. Irma Buasi gražiausia moterų avalinis meistrė tais laikais pasipiktinusi jo šlykštumu pasakė šią sentenciją.